Onos Hippon Macharisdon Onos Hippon Macharisdon Epimelos autos me akuron halis echon kai tauta pleistada laiporon e peide kai ros apestes polemo kai hostratiotes enoplos anebeton Hippon pantakos e tuton elaunon Kai de kai meson auton polemion e iselase kai ho hippos plegeis e keito tauta heorakos ho onos ton hippon metaballomenos etalinisden ho muthos de loi hoti ude tus archontas kai plusius de lun alla ton katecheinon naftonon kai ton quindunon analogis domenus ten penian agapan